vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Vou fazer fumaça pra tranquilizar Esse meu vício maluco, a minha obsessão São dezenas de garrafas pra tentar me embriagar Hoje eu me vejo sem humor, eu que dito a direção é. De todas as mulheres que eu comi na minha vida, das mais abusadas que eu gostei mais, das que vem pra treta e convoca mais uma amiga, das que mete, das que engana e dá fuga nos pais. Oi, de todas as mulheres que eu comi na minha vida, das mais abusadas que eu gostei mais, das que vem pra treta e convoca mais uma amiga, das que mete, das que engana meus pais. Vai, vai, vai, que ela deixa, vai que ela deixa. Ela gosta, isso deixa ela excitada. Convoca mais uma amiga. Vai, vai, vai que ela deixa, vai que ela deixa, vai que ela deixa. Vai, São dezenas de garrafas pra tentar me embriagar. Hoje eu me vejo sem humor, eu que dito a direção. Ha, vai! De todas as mulheres que eu comi na minha vida, das mais abusadas que eu gostei mais, das que vem pra treta e convoca mais uma amiga, ó, oh, das que mente, das que engana e dá fuga nos pais. Oi! De todas as mulheres que eu comi na minha vida. das que mente, das que engana e dá fuga nos pais. Das que mente, das que engana e dá fuga nos pais. Dá fuga não, dá fuga não, fuga nos pais. Vai, vai, vai, vai que ela deixa, vai que ela deixa. Ela gosta, isso deixa ela excitada. Convoca mais uma amiga. Vai, vai, vai que ela deixa, vai que ela deixa, vai que ela deixa. sangue bom, vai. <laughs> Sempre quis falar isso, viado, tá porra.